боби ҳаштум вақте ки исо аз болои тепа поён фаромад одамон туда туда ҳамроҳи ӯ рафтанд дар ин мобайн як марди махаве назди исо омаду ба ӯ таъзим карда гуфт худовандо агар хоҳӣ метавонӣ маро пок созӣ он гоҳ исо дасташро ба ӯ расонда гуфт албатта мехоҳам пок шав با آن مرد در حال از کسلی مخاو پاک گشت. ایسا به او باز گفت در این بار از این هار به هیچ کس نگوی بلکه راست نزد روحانی رفته خود را نشان ده بعد چطوری که موسا فرموده است قربانی بکن تا به مردم شهادت گردد. سپس ایسا به دهه کفرنهم وارد شد که به نزدش یک سردار لشکری آمد و به زاری و التجا در آمده گفت خاجم خدمتگارم از حرکت مانده در خانه روی جایگاه خوابیده است او در آتش درد سوخته ایستاده است من رفته او را صحت می کنم گفت عیسی اما سرداری لشکر جواب داد خواجه من لایق آن نیستم که از آستانه درم گذرید شما فقط یک امر دهید و خدمتگارم شفا خواهد یافت آخر من یک فرمان بردار هستم و زیر اطاعت خود نیز سربازان را دارم وقتی که به یک بیرو میگویم میرود با دیگر بیا میگویم می آید و اگر به غلامم فلان کار را بکن گویم او البته این کار را اجرا می کند. از شنیدن این سخنان ایسا حیران شد و به مردمی از پسش آمده استاده گفت براستی به شما می گویم که حتی در بین اسرائیلیان کسی را ندیدم که چنین ایمانی سخت داشته باشد ба шумо мегӯям бисьёр касон аз ҳар гӯшаву канори дунё омада дар подшоҳии худо бо иброҳиму исҳоқу ёъқуб дар сари як дастархон хоҳанд нишаст аммо онҳое ки бояд дар подшоҳии худо мешуданд ба торикӣ берун партофта мешаванд ва дар он ҷо одамон аз дард дандон ба дандон зада гирья мекунанд баъд ба сардори лашкар гуфт бирав чӣ тавре ки имон доштӣ ҳамон тавр мешавад ҳамон замон хизматгор шифо ёфт вақте ки исо ба хонаи петрус даромад хушдомани петрусро ба таби баланд рӯи ҷойгаҳ хобида дид исо ба дасти вай даст расонд ки табаш паст шуд ва зан аз ҷояш хеста ба меҳмондорӣ кардани ӯ машғул шуд он бегоҳ одамон бисьёр девонагонро назди исо оварданд و عیسی امر داد روحهای ناپاک را از آنها بیرون راند و همه بیماران را نیز شفا بخشید. اشعیا پیغمبر پیشتر گفته بود او همه کسلی هایمان را از ما گرفت و همه بیماری هایمان را به دوش خود برداشت. برای به عمل آمدن این سخنان همه این حادثه ها روی دادند. بار عیسی در گردش جمع شدن آدمان زیاد را دیده به شاگردانش گفت که به دیگر طرف کول می روند. در همین وقت یک شریعت دان نزدش آمده گفت استاد من در همه جا شما را پیروی می کنم ایسا به او جواب داد روباهان خانه و مرغان هوا لانه دارند اما من فرزند انسان جای ندارم که سرم را مانده دم گیرم دیگری از جمله پیروان گفت خاجم اجازت دهید که اول رفته مرده پدرم را به خاک سپارم лекин исо ба вай ҷавоб гардонда гуфт аз паси ман биё ва бимон ки мурдагон мурдаҳои худро ба хок супоранд он гоҳ шогирдон исоро пайравӣ карда якҷоя бо ӯ ба қаиқ савор шуданд дар қаиқ исо хоб мерафт ки ногаҳон дар кӯл тӯфони сахте бархост ва аз шиддати мавҷҳо қаиқ қариб ғарқ мешуд шогирдон омада исоро бедор карданд ва гуфтанд خداوند نجات ده حلاق می شویم. ایسا جواب داد چی این قدر می ترسید های سوست ایمانان بعد برخیست شمال و موجها را تنه زد در حال در همه جا آرامی تام حکم فرما شد آنها باشند حیران مانده می گفتند این چه خیل آدم است که حتی شمال و موجها با او اطاعت می کنند ҳангоме ки исо ба тарафи дигари кӯл ба вилояти ҷадариён расид ду девонае аз қабристон берун баромада бо исо рӯбарӯ шуданд онҳо чунон бадхашм буданд ки касе ҷуръати аз он роҳ гузаштанро надошт онҳо исоро дида дод заданд эй писари худо ту ба мо чӣ кор дорӣ ту омадӣ ки моро пеш аз муҳлат азоб диҳӣ дар масофае аз онҳо галаи калони хӯкон мечарид пас девҳо исоро таваллоъ карда гуфтанд агар моро берун карданӣ бошӣ ба даруни он галаи хукон бифирист исо ба онҳо дароед гуфт ва онҳо аз одамон берун баромада ба галаи хукон даромаданд фавран тамоми гала давон давон худро аз ҷарии назди соҳил ба кӯл партофта дар об ғарқ шуд хукбонон бошанд аз он ҷо ба деҳа гурехта این واقعه را از آن جمله حادثه بادو دیوانه روی داده را به همان نقل کردند اینک تمام اهل دیهه برای با و خوردن از دیهه بیرون آمدند وقت او را دیدند زاری و تولا کردند که از سرزمینشان بیرود